24 skirsnis Stepinus galima, bet nestebulę. Be to, ratlankis irgi vos laikosi. Ar miestelėje nėra žmogaus, kuris nuomotų vežimus? Nėra. Ar nėra kito račiaus? Šerikas ir račius papurtė galvas ir vienu balsu atsakė nėra. Jis pajuto neapsakomą džiaugsmą. Buvo aišku, kad čia įsikišo apvaizdą. Tai jinai sulaužė tilbiurytę kinį, ir jį sulaikė kelyje. Jis pasidavinė iš karto padarė visą, kas įmanoma, kad galėtų keliauti toliau. Dora ir sažiningai išmėgino visus būdus. Jo nesustabdė nei šaltis, nei nuovargis, nei išlaidos. Jis nieko negalėjo savo prikešti. Jeigu toliau nevažiuoja, tai ne dėl savo kalties. Jis nieku nedėtas. Tai ne jo valia, tai apvaizdos valia. Jis atsiduso. Pirmą kartą po žavero vizito atsiduso laisvai ir visa krūtinė – Jam atrodė, kad geležinė ranka, kuri 24 valandas laikė sugniaužusi jo širdį, staiga atsigniaužė. Jis manė, kad dabar Dievas jo pusėje ir aiškiai tą jam apreiškia. Tarė savo, kad viską padarė, ką tik galėjo, ir dabar jam belieka tik vieną – ramiai savo grįžti atgal. Jeigu tasai pašnekesys su račiumi būtų vykęs smukliai salėje, tai nebūtų buvę liudininkų, niekas nebūtų jo girdėjęs, viskas tuo būtų ir baigėsi – ir galimas daiktas, mums nereikėtų pasakoti apie tuos įvykius, kurios skaitytojas tuoj sužinos, tačiau šis pokalbis vyko gatvėje. O čia kiekvienas pasikalbėjimas neišvengiamai suburia ratas malsuolių. Visuomet atsiranda žmonių, kurie trokšta būti žiūrovais. Tuo metu, kai jis klausinėjo račių, prie jų atsistojo keli atsitiktiniai praeiviai. Valandėlę pasiklausęs pokalbio, kažkoks berniukas, į kurį niekas nekreipė dėmesio, jis įskyrė iš būrelio ir nukūrė – Tuo momentu, kai keleivis mintise užbaigė pasitarimą su pačiu savimi, kurį mes ką tik atpasakojome, ir nusprendė važiuoti atgal, vaikinukas sugrįžo. Drauge su juo buvo sena moteriškė. Pone, tarė moteris. Mano vaikas sako, kad jūs norite įsinuomoti kabrioletą. Nuo šitų paprastų žodžių ištartų senos moters, kurią atsivedė berniukas, keleivį išmušė prakaitas. Jis tarėsi matąs, kad toji ranka, kuri valandėlė jį buvo paleidusi, vėl pasirodė iš tamsos ir vėl tučtauju jį pagrieps. Jis atsakė, taip, moterėlė, aš noriu įsinuomoti kabrioletą. Ir toje pat pridūrė, bet čia negalima gauti. Galima, tarė senį. O kasgi turi, paklausė kalvis. Aš atsakė senį. Keleivis krūptelėjo. Nelemtoji ranka vėl pagrėbė jį. Senė tikrai turėjo pašiūrėje kažkokį dvitekinį vežimaitį karklinių kėbulų. Račius ir smuklės šerikas – apmaudaudami, kad keleivis prūsta jiems iš rankų įsikišo į kalbą. Tai bjaurus griozdas. Kėbulas uždėtas tiesiog ant ašies. Tiesa, pasostės pakabintos ant odinių diržų. Kai lyja į vidų teka vanduo, tekiniai nudregmės surudyja ir supuvę, su juo ne ką toliau nuvažiuosiu kaip su tilbiury, tai tikras laužas. Ponas labai apsigautų jį paėmęs ir taip toliau ir taip toliau. Visa tai buvo tiesa, tačiau šis griauzdas, ši bėda, šis vežėm palaikys, kad ir koks jis būtų buvęs, vis dėlto turėjo porą tekinių ir juo galima buvo važiuoti į rasą. Jis sumokėjo, kiek iš jo paprašė, Tilbiurį paliko sutaisyti račiui, susitaręs, kad grįždamas jį pasims, liepė pakinkyti į bėdą savo šermį, jis įsėdo ir vėl leidosi tuo pačiu keliu, kuriuo važiavo nuo pat ankstyvo ryto. Bėdai pajudėjus keleivis prisipažino savo pačiam, kad prieš valandėlę jis pajuto tam tikrą džiaugsmą pamanęs, kad nebereikės vykti ten, kur jisai vyksta. Dabar jau lik ir pyko ant savęs už tą džiaugsmą ir jam atrodė, jog džiaugtis buvo kvaila. Kogi džiaugtis, jeigu traukėsi atgal? Šiaip ar taip, juk jis keliauja savo noru, niekas jo neverčia. Ir be abejo, nieko jam neatsitiks, ko jis pats nenorės. Išvažiuodamas iš Esdenų staigais išgirdo balsą, kuris jam šaukė, sustokit, sustokit. Jis sustabdė arklį staigiu, bent kiek karšlygiškų ir konvulsyvių, lik ir viltingų judesių. Ji šaukė tos senutės berniukas. Pone, tarė jis, juk aš jums suradau vežimaitį. Tai kas, o jūs man nieko nedavėte. Tam žmogui, kuris taip lengvai visas pusės švaistydavo pinigus, šis reikalavimas pasirodė pernelyg įžulus, beveik akiplėšiškas – Ak, tai tu nenaudėlis, sušuko jis, tu nieko negausi. Jis suplakė arklį ir nulėkė smarkeriščia. Daug laiko sugaišęs esdene, dabar jis norėjo atsigriepti. Arkliukas buvo žvalus ir traukė už du. Tačiau ėjo vasario mėnuo, kelias nuo lietaus buvo pratežęs, be to jis važiavo jau nebe tilbiurį. Dvitekinys buvo nepatogus ir labai sunkus, be to daugybė įkalnių. Nuo Esdeno iki Sempolio jis sugaišo beveik keturias valandas. Per keturias valandas penkilyje. Sempolija pirmoje pakliuvusioje smuklėje iškinkė arklį ir liepė jį nuvesti arklėdę. Tesėdamas Skoflerui duotą pažadą, pats stovėjo prie ėdžių, kol arklys ėdė, jo mintys buvo liūdnos ir padrikos. Į arklydę įėjo smuklininko žmona. Ar ponas nenorite pusryčių? Iš tikrųjų, gerai jūs sakote, tarė jis. Mielai ką nors užkasiu. Jis nuėjo draugė su šia skaistaus ir linksmo veido moteriške. Jinai jį nuvedė į žemą svetainę, kurioje stovėjo keletas stalų, uždengtų nestaltysimis, o cerata. Tik tai greičiau, tarė jis, man reikia to jau važiuoti, aš skubu. Stora tarnaitė Flamandė skubiai padėjo lykštes. Jam buvo malonu žiūrėti šią merginą. Štai kas yra, pagalvojo jis, juk aš šiandien be pusryčių. Jam padavė valgyti, jis pagrebė riekutę duonos, atsikando kasnį, paskui išlėto, padėjo duoną ant stalo ir daugiau jos nebelėti. Prie kito stalo valgė prekvežys, jis tarė tam žmogui, kodėl jų duona tokia karti? Vežikas buvo vokietis ir nesuprato. Keleivis sugrįžo į arklidę prie arklio. Po valandos jis išvažiavo iš Sempolio į Tenką, iš kur lygia raso buvo likę tik penki lygiai. Ką jis veikė šioje tarpstotėje, ką jis galvojo? kaip ir rytą žiūrėjo į slenkančius pro šalį medžius šiaudinius stogus, suartus laukus, į peizažą, kuris keitėsi po kiekvieno kelio pasisukimo. Šitokia kontempliacija kartais visiškai pagauna sielą ir ją beveik atpalaiduoja nuo galvojimo. Matyti tūkstančius daiktų pirmą ir paskutinį kartą, kas gali būti liūdnesnio ir didingesnio. Keliauti, tai kiekvieną akimirksnį gimti ir mirti. Galimas daiktas kažkokioje itin miglotoje savo minčių sferoje – jis gretino šiuos atmainingus horizontus už žmogaus gyvenimu. Visi gyvenimo reiškiniai be paliovos bėga nuo mūsų, tamsa eina pakaitomis už šviesa, po ryškaus tvykstelėjimo užtemimas, jūs žiūrite, skubate, tiesiate ranką norėdamas pagauti tai, kas pro jūs krieja, kiekvienas įvykis tai kelio pasisukimas ir staiga ateina senatvė. Pajuntate lyg sutrenkimą, viskas juoda, jūs pamatote, duluojant priešai save atvertas tamsias duris, niurus gyvenimo arklys, kuris jūs atvežė sustoja, ir kažkokia nežinoma šydų sidengusi veidą būtybė nukinko jį tamsoje. Jau buvo prieblanda ir einantie iš mokyklos vaikai matė šį keleivį važiuojant į tenką. Tiesa, dienos tuo metų laiku dar trumpus, jis nesustojo tenkę, Jau išvažiuojant iš saudžiaus kelio darbininkas, kuris akmens kalda grindė plentą, pakėlė galvą ir tarė. Tai bent nuvarytas arklys. Vargšas gyvulėlis iš tikrųjų jau vilkosi ženginę. Ar jūs važiuojate į rasą, paklausė darbininkas. Taip. Na, šitokiu greičiu jūs neveikiai ten pateksite. Keleivis sustabdė arklį ir paklausė darbininką. Kiegi nuo čia lygia raso? Bus geras septynetas lygiai. Negali būti. Pašto knygoje nurodyta tik penki lygiai su ketvirčiu. Na taip. Jūs matyt nežinote, kad dabar taisomas kelias, tarė darbininkas. Po ketvirčio valandos jūs rasite jį užtvertą. Toliau važiuoti negalima. Iš tikrųjų? Jūs pasuksite į kairę keliu, kuris veda į Karansį, pervažiuosite upę ir kai pasieksite Kambleną, pasuksite į dešinę. Tai ir bus kelias į Arasą per Mont Saint-Eloi. Bet juk greit sutems, aš paklysiu. Tai jūs ne vietinis? Ne. Tai blogiau, ypač, kad važiuoti vis reikės laukų keliais. Žinote, ką ponė kalbėjo toliau darbininkas? Ar galiu jums duoti gerą patarimą? Jūs varklys pailsės, grįžkite į tenką, ten yra gera smuklė, ten pernakvosite, o rytoj važiuokite į rasą. Aš turiu ten būti šį vakar. Tai kitas dalykas – bet vis tiek važiuokite į tą smuklę ir paimkite dvailinį arklį. Arklių šerikas jūs išves laukų keliais. Keleivis paklausė darbininko patarimo, apsisuko atgal ir po pusvalandžio vėl pravažiavo tuo pačiu keliu, bet jau stamberis čia su geru dvailiniu arkliu. Šerikas, kuris save titulavo kurjeriu, sėdėjo dvitekinio priekyje ant gražulo. Tuo tarpu daug buvo sugaišta laiko, Keleivis šitą jautė, jau visiškai sutemo, jei suko į laukų kelią, jis buvo baisus. Dvi tekinys nardė iš vienos duobės į kitą, keleivis tarė kurkeriui. Varyk visą laiką iš čia, gausi dvigubai arbatpinigių. Kartą staigiau patraukus arkliui nulūžo branktas. Pone, tarė kurjeris, nulūžo branktas, nebežinau, kaip dabar prikinkyti mano arklį, šito keliu baisiai sunku važiuoti naktį. Gal grįžtumėte nakvoti į tenką, Rytoj anksti mes galėtume būti arase. Keleivis paklausė. Gal turi kokį vervą gali ar peilį? Turiu, ponę. Jis nupjovė storą medžio šaką ir padarė branktą. Vėl buvo sugaišta 20 minučių, už tai toliau pasileido šuoliais. Lyguma gaubė tamsa, trumpi juodi miglos kuokštai šliaužė žemai kalvomis, tarpai staiga nuo jų atsiplėždami nelygnant dūmų kamoliai – Debesyse mirgėjo balkšvi prospindžiai, smarkus vėjas, kuris pūtė nuo jūros, gaudė visuose horizonto kraštuose, tarytum kažkas būtų stumdęs iš vienos vietos į kitą sunkius rakandus. Atrodė, lik viskas aplinkui drebėtų iš baimės. Kiek siaubo slypi galingame nakties dvelkime. Keleiviai keurai perėmi šaltis, nuo vakar dienos jis nebuvo valgęs, jis prisiminė kitą savo naktinį klaidžiojimą plačioje lygumoje dinio pylinkėse – Nuo to laiko praslinko aštuoneri metai, o atrodė, jog tai buvo vakar. Kažkur tolimoje varpinėje mušė laikrodis, jis paklausė vežėją, kelinta valanda. Septynios ponė, arase būsime aštuoniomis, mums beliko tik trys lygiai. Tuo metu jam pirmą kartą kilo mintis ir jis stebėjosi, kad anksčiau ji nebuvo toptelius jam į galvą, kad galbūt visos jo pastangos yra tuščios kad jis net nežino kelintą valandą paskirtas teismo posėdis, kad jau bent apie tai reikėjo pasiteirauti, kad neišmintinga šitaip važiuoti, nepagalvojus, nežinant ar bus kas iš to. Paskui sumetė, kad paprastai prisiekusiųjų teismo posėdžiai prasideda deviniomis ryto, kad šita byla negali ilgai užtrukti, kad čia obolių vagystė ir nagrinėjimas daug laiko neužims, kad po to bus tik asmens tapatybės nustatymas – keturi ar penki parodymai, kurie advokatams nedaug duos medžiagos kalbėti, kad jis nuvyks po to, kai viskas jau bus baigta. Vežėjas vis ragino arklius, jie pervažiavo upę, Monsent Eloi liko užpakalyje. Naktis darėsi vis tamsesnį ir tamsesnį. Sesers Simplicijos išmėginimas O Fantina lygiai tuo pačiu metu pergyveno didelį džiaugsmą. Naktį ji praleido labai blogai, vargino baisus kosulys, dar labiau buvo pakilęs karštis, ją kankino kažkokie sapnai. Rytą, vizituojant gydytojui, ji klejojo. Gydytojas atrodė labai susirūpinęs ir paprašė jam duoti žinę, kai tik atvyks ponas Madlenas. Visą rytą ji buvo niurė, kalbėjo mažai, tik lamžėje pirštais paklodę ir tyliai murmėjo kažkokius skaičius, tarytum skaičiuodama nuostolius. Jos akys buvo įdubusios ir įbestos į vieną tašką. Jos atrodė beveik užgesusios, tačiau protarpiais įsidegdavo ir spindėdavo kaip žvaigždės. Matyt, artėjant lemtingai valandai, dangiška šviesa pripildo tuos, kurie jau neberegės žemiško šviesos. Kai sesuo Simplecija ją paklausdavo, kaip jį jaučiasi, ji kiekvieną kartą atsakydavo, gerai, tik norėčiau pamatyti poną Madleną – Prieš kelis mėnesius, kai Fantina prarado paskutinį drovumą, paskutinę gėdą ir paskutinį džiaugsmą, ji buvo savo pačio šešėlis. Dabar ji tapo savo pačio šmėklą. Fizinė lyga užbaigė moralinės lygos darbą. Šios 25 metų būtybės kakta buvo raukšlėta, skruosta įkritę, nosis susmailėjusi, dantenos apnuogintos, veidos spalva švininė, kaklas ištysęs, raktikauliai atsikišę, kūnas geibus – oda pilka, o ataugančiuose gelsvuose plaukuose daug žilų gėjų. Dėja, kaip vikriai lyga uždeda žmogui senatvės kaukę. Apie dvyliktą vėl atėjo gydytojas, davė keletą nurodymų, pasiteiravo, ar nebuvo užsukęs ligoninin ponas meras ir pakraipė galvą. Paprastai ponas Madlenas aplankydavo ligonę trečią valandą. Kadangi punktualumas priklausė nuo gerumo, jis nesivėluodavo. Apie pusę trečiaus Fantina ėmė nerimauti. Per 20 minučių daugiau kaip 10 kartų jį klausė vienuolę. Sesutė kelinta valanda. Išmušė tris. Sulik trečiuoju dūžiu Fantina, kuri paprastai vos galėdavo pasijudinti guolyje, atsisėdo lovoje. Ji kažkaip mėšlungiškai sunėrė savo išdžiūvusias pageltusias rankas ir vienuolė išgirdo įsiveržiant iš jos krūtinės tokį gilų atodusį, Tarytum jai nuo krūtinės būtų nusiritęs akmuo. Paskui Fantina pakreipė galvą į durų pusę ir įbedė ją savo žvilgsnį. Niekas neįėjo, durys neatsidarė. Šitą pozą išbuvo jinai apie ketvirtį valandos, netitraukdama nuo durų akių, nejudėdama, lyg užgniaužusi kvapą. Sesuo nedryso jos kalbinti. Bažnyčios varpinėje išmušė tris valandas ir ketvirtį, Fantina vėl krito ant priegalvio. Ji nieko nepasakė, tik pirštais glamžiai paklaudę. Praslinko pusvalandis, paskui valanda. Niekas netėjo. Kiekvieną kartą, kai muždavo laikrodis, Fantina pasikeldavo lovoje ir žiūrėdavo į duris, po to vėl krisdavom priegalvio. Buvo aiškiai matyti, ką jį masto, bet ji neištarė jokio vardo, nesiskundė, nieko nekaltino. Tik tai kosėjo kažkaip nejaukiai. Atrodė, lyg ant jos būtų nusileidęs kažkoks šešėlis. Ji buvo išbalusi kaip lavonas lūpos pamilinavusios, protarpiais ji nusišypsodavo. Jie išmušė penkias. Tada sesuo ją išgirdo tyliai ir švelniai tariant. Rytoj manęs nebebus, ir jis negerai padarė, kad šiandien netėjo. Pati sesuo Simplicija labai stebėjusi, kad ponas Madlenas vėluoja. O Fantina žiūrėjo dabar aukštyn į savo lovos baldakimą. Atrodė, jog jis tengiasi kažką prisiminti. Staiga jėmė dainuoti silpnu balseliu, panašiu į vėjo dvelkimą. Vienuolė klausėsi. Štai ką Fantina dainavo. Pripirksime daug tau gražiausių daiktelių, išėję pavaikščiot po miesto gatves, o rožė rausvutę, puikioji gėlelę, o mano dukrytę sunku be tavęs. Aš vakar mergelę Mariją regėjau, Su auksaus kraiste jie ties krosnį mačiau, ji pratari man, tu mažiulės ilgėjais. Pridengus šydu, štai ją atnešiau tau. Bėk miestan pirk drobės, skubėk nesėdėjus. Ir kaip mes pamiršom, na bėki greičiau. Pripirksime daug tau gražiausių daiktelių, išėję pavaikščiot po miesto gatves. Geroji Marija štai stovi kamputį, jai mažas lopšys su margais kaspinais – atsiūs dovanų jai dievulis žvaigždutę, bežėrinčią aukso ryškiais spinduliais. Bet ponė sakyki, iš drobės kasiūti, kraitelis dukrytei iš jos juk išeis. O rožė rausvutė, puikioji gėlelė, o mano dukrytė sunku be tavęs. Šią drobę įskalbki, kur kalno šaltenį, greičiau siūlų sadatą imki rankas, su perpėtėm dailę siūk jai palaidinę, joj aš išdiksniuosiu gražiausias gėles. Bet ponė kiek laiko jau po pakasynų, tad siūki man įkapės baltas klaikes. Pripirksime daug tau gražiausių daiktelių, išėję pavaikščiut po miesto gatves. O rožė rausvutė, puikioji gėlelė, o mano dukrytė, sunku be tavęs. Tai buvo sena lopšienė, kuriai kitados migdydavo savo mažąją kozetę, bet jos nei karto nebuvo prisiminusi per tuos penkerius metus, nuo tada, kai turėjau įsiskirti su savo dukryte. Įdainavo ją tokiu liūdnu balsu ir tokią švelnę melodiją, jo galėjau sugraudinti kiekvieną net ir vienuolę. Sesuo užgrūdinta rūstaus gyvenimo pajuto akise ašaras. Varpinės laikrodis išmušė šešias. Fantina tarytum negirdėjo. Atrodė, kad jinai jau nebekreipė jokio dėmesio į tai, kas aplinkui dedasi. Sesuo Simplecija nusinti tarnaitę pas fabriko durininkę pasiteirauti, ar ponas meras jau grįžęs ir ar greitai ateisės į ligoninę. Po kelių minučių mergina sugrįžo. Fantina tebe buvo lyg sustengus ir atrodė paskendusi savo mintyse. Tarnaitė pašnipždomis papasakojo seseriai Simplecijai, kad ponas meras šėri dar prie šešias išvažiavęs mažyčių tilbiurį pakinkytų širmų arklių, nepaisydama šalčio, išvažiavęs vienas net bevežėjo, vežėjo, ir niekas nežinas kur. Kad vieni pasakoje matė jį pasukant į Araso kelią, o kiti tvirtina jį sutikę kelyje į Paryžių. Kad išvykdamas jis kaip paprastai buvęs labai malonus ir tik pasakęs durininkiai, kad nelauktų jo šiąnakt. Kai tos dvi moterys sustojusios nugarą į Fantiną, kuždėjusi, sesuo klausinėjo, tarnaitė pasakojo savo spėliojimus, Fantina su būdingu kai kurioms organinėms lygoms karšlygiškų gyvumu, kada visiškas judesių laisvumas derinasi su baisingu giltinės liesumu, atsiklaupė ant lovos ir sugniauštais kumščiais atsirėmusi į priegalvį, klausėsi iškišusi galvą pro užuolaidų tarpą. Staiga jis suriko. Jūs ten kalbatės apie poną Madleną. Kodėl taip tyliai kalbatės? Kas jam atsitiko? Kodėl jis neteina? Jos balsas buvo toks šaižus ir kimus, jog moterys starėsi girdinčiaus vyro balsą. Nusigandusios abi atsigrėžė. Atsakykitegi, šaukė Fantina. Tarnaitė suvapaliojo. Durininkė man pasakė, jog šiandien jis negalės ateiti. Vaikeli mano tarė sesuo. Nusiraminkite, atsigulkite. Fantina, nekeisdama pauzos, vėl garsiai prabilo valdingų ir draugė širdį veriančių balsu. Jis negali ateiti, kodėlgi? Jūs žinote dėl ko. Jūs apie tai šnipždėjotės tarp savęs. Aš noriu viską žinoti tarnaitė greitai pakuždėjo vienuolį jausį. Pasakykite, kad jis municipalinėje taryboje. Sesuo simplicija truputį paraudo, tarnaitė jai patarė sumeluoti. Antra vertus, jai buvo aišku, kad tiesa ligoniai būtų baisus smūgis, ypač pavojingas dabartinėje Fantinaus būklėje. Tačiau nuoraudis neilgai tvėrė. Sesuo pakėlė į Fantiną savo ramų liūdną žvilgsnį ir tarė. Ponas meras išvažiavo – Fantina atsitėsi ir pritupė lovoje. Jos akis ėmė žaižaruoti. Skausmingas veidas nušvito begaliniu džiaugsmu. Išvažiavo su šukoji. Jis išvyko parvežti kozetės. Paskui ištėsi abi rankas į dangų ir jos veidas įgavo neprašomą išraišką. Jos lūpos krūtėjo, ji tyriai meldėsi. Pasimeldusi tarė. Sesute, aš dabar atsigulsiu, viską darysiu, ką tik man įsakysite. Pirma, aš buvau labai bloga, Prašau man atleisti, kad taip garsiai kalbėjau. Aš žinau, labai negražu garsiai kalbėti, gerojų sesutė, bet matote, aš labai patenkinta. Dievulis geras ir ponas Madlenas geras. Įsivaizduokite, jis išvažiavo į Monfermeilį parvežti mano kozetis. Fantina atsigulė, padėjo vienuoliai pataisyti priegalvį ir pabučiavo sesers Simplicijos jai padovanotą sidabrinį kryželį, kurį ji nešiojo ant kaklo. Mano vaikelį tarė sesuo – Dabar pasistengkite nusiraminti ir daugiau nekalbėkite. Ligoniai drėgnomis nuo prakaito rankomis paėmė sesers ranką ir sesuo su šerdgėla pajuto šį prakaitą. Šįryt jis išvažiavo į Paryžių, bet tikrai sakant, jam ne nebuvo reikalo važiuoti per Paryžių. Monfermeilis truputį kairiau. Jūs atsimenate, kai aš vakar su ponu meru kalbėjau apie kozetę, jis man pasakė, greitai, greitai. Jis nori man padaryti siurprizą. Žinote, jis man liepė pasirašyti laišką, kad ją galėtų paimti iš tenardie. Juk jie dabar negalės prieštarauti, ar ne? Jie gražins kozetę. Jiemsgi viskas sumokėta. Vyresnybė neleis jiems užlaikyti kūdikį, jeigu viskas sumokėta. Seselė, negrumokite man pirštų, kad nekalbėčiau. Aš be galo laiminga, aš puikiai jaučiuosi, man niekur nieko neskauda, aš pamatysiu kozetę. Aš net labai noriu valgyti. Beveik penkerius metus jos nemačiau. Jūs negalite įsivaizduoti, kaip aš ilgiuosi kūdikio. Bet to ji tokia miela, jūs pamatysite. Kad jūs žinotumėte, kokie jos pirščiukai, gražučiai, rausvi, jos rankutės bus labai gražios. O kai ji buvo vienerių metų, jos rankiukštės atrodė labai jokingos, štai šitokios. Dabar jau ji turbūt gana didelė. Septyneri metai, ne juokai, tikra panelė. Aš ją vadinu kozete, bet jos tikrasis vardas Efrazy. Klausykite, šįryt aš pažiūrėjau į dolkės ant žėdinio ir staiga man dengtelėjo mintis, kad netrukus vėl pamatysiu kozetę. Dieve mano, kai bloga metų metus nematyti savo vaikų. Žmonės turėtų visuomet atsiminti, kad gyvenimas nėra amžinas. Ak, koks geras ponas mers, jis pats išvažiavo jos. Ar tiesa, kad laukia labai šalta? Ar jis pasiemi bent apsiaustą? Jis rytoj sugrįž tiesa, ir rytoj bus šventi. Ir rytoj rytą, seselė, jūs man priminkite, kad užsidėčiau aną savo kyką su mesginiais. Monfermeilis, tai visa apygarda. Anamet aš visą tą kelią nuėjau pieščia. Man pasirodė labai toli. Bedelžanai vyksta labai greitai, rytoj jis bus čia su kozete. Sakykite, kiek iš čia į Monfermeilį? Sesuo, kuri visiškai nenusimanė apie nuotolius, atsakė, o aš manau, kad rytoj jis gali būti namie. Rytoj, rytoj sušuko Fantina. Rytoj aš pamatysiu kozetę. Žinote, geroji seselė, aš jau visai sveika, aš iš proto kraustausi. Aš galėčiau šokti, jei norėtumėt. Jei kas būtų ją matęs prieš ketvirtį valandos, nieko nebūtų supratęs, kas jai atsitiko – Dabar ji buvo visa paraudusi, kalbėjo gyvu ir natūraliu balsu, visas jos veidas švitėjo šypsena, kartkartimis ji juokėsi ir tyliai šnekėjo pati su savimi. Motinos džiaugsmas – tai beveik kūdikio džiaugsmas. Na, matarė vienuolį, jūs vėl laiminga, paklausykite manęs, daugiau nekalbėkite. Fantina nuleido galvą ant priegalvio ir pusbalsių tarė. Taip atsigulk būk gerutė, nes tuoj tau atveš dukrelę. Sesuo Simplicija sako tiesą. Čia visi sako tiesą. Paskui nejudėdama, nesukiodama galvos plačiai atmerktomis linksmomis akimis, jėmė žiūrinėti kambarį ir daugiau nebekalbėjo nei žodžio. Sesuo užtraukė jos lovos užuolaidas, tikėdamasi, kad jį užsnūs. Tarp septynių ir aštuonių atėjo gydytojas. Kambaryje buvo visai tylu, jis pamanė, jog Fantina miega, tyliai įėjo ir ant pirštų galų prisertino prie lovos. Praskleidė užuolaidą ir naktinis lemputė šviesoje pamatė jį atkreiptas didelis ir rames Fantinaus akis. Ji tarė jam, ponas daktarė, juk man leisite pastatyti jos lovelę šalia mano lovos. Gydytojas manė, kad jį kliedė, o ji kalbėjo toliau. Žiūrėkite, čia kaip tik yra vietos. Gydytojas nusivedė seserį Simpliciją į šalį ir ji paaiškino, kad ponas Matlenas yra išvažiavęs dienai ar dviem kad ligonė įsitikinusi, jog ponas meras išvykęs į Monfermeilį, o ji tikrai nežinodama, kur jis yra, Fantinos įsitikinimo nepaneigusi. Be to galimas daiktas, kad jį teisingai spėjanti, gydytojas seseriai pritarė. Jis priejo prie Fantinos lovos ir ligonė kalbėjo toliau. Matote rytą, kai tik ji pabus, aš to jau galėsiu pasveikinti vargšę katytę, o naktį girdėsiu ją miegant – nes pati vis tiek nemiegu naktimis. Man tai bus malonu klausytis jos lengvučio kveipavimo. Duokite ranką, paprašė gydytojas. Jie ištėsi ranką ir sušuko juokdamasi. Ak tiesa, tikrai jūs dar nežinote, aš jau sveika, rytoj atvažiuoja kozetė. Gydytojas labai nustebo, jai iš tikrųjų buvo geriau. Dusulys sumažėjo, pulsas buvo stipresnis, staigus gyvybinių jėgų amplūdis atgaivino šį vargingą, išsekusį kūną. Ponas daktarė, kalbėjau jį toliau, ar sesuo jums pasakė, kad ponas meras išvyko parvežti mano pupelis? Gydytojas jai uždraudė kalbėti ir sesrei liepė ją saugoti nuo visokių sunkių įspūdžių. Jis paskyrė ligoniai chenino ampilo be jokių priemaišų, o taip pat raminamų vaistų, jeigu naktį pakiltų karštis. Išeidamas jis tarė seseriai jai geriau. Jei būtų tokia laimė ir ponas meras iš tikrųjų rytoj parvažiuotų su mergite. Ką gali žinoti, pasitaiko nuostabių persilaužimų. Yra buvę atsitikimų, kada didelis džiaugsmas sustabdydavo lygos plėtotę. Tiesa, šis susirgimas organinis ir labai sisenėjęs. Tačiau žmonių lygose yra tiek daug paslapčių. Galbūt mes ją ir išgelbėsime. Vos atvykęs keleivis rūpinasi grįžti. Buvo apie 8 valandą vakaro, kai bėda, kurią mes palikome kelyje, įvažiavo pro pašto viešbučio vartus sarase. Iš jos išlipo žmogus, kurį mes lydėjome iki šio momento, įsiblaškęs atsakė į paslaugius viešbučio tarnų klausimus, nusiuntė atgal dvailinį arklį, o širmuką pats nuvedė ir klidę. Po to jėjo į biliardinę patinėme aukšte, ten atsisėdo prie stalo – ir atsirėmė ant jo alkūnėmis. Jie sugaišo 14 valandų kelioniai, kurią vylėsi atliksęs per šešias. Jis negalėjo nieko savo prikešti, pats tuo nebuvo kaltas, tačiau sielos gilumoje neapmaudavo, kad taip atsitiko. Įėjo viešbučio šeimininkė, gal ponas teiksiteis nakvoti, gal malonėsite vakarieniauti,